Zaman kavramı kalmadı anlayış yok Savaş her beyinde pozitif olasılık Dikkat et merhamet el verdi şiddete Zimmetimde kaldı rap ceza Sınırdaki sosyete her gün acı kader Gömülü tarlalar yaktı can aldı can Tatlı ama kan aktı kan aktı kan Yandı kaç yürek gömdü kaç kürek Köpe can özgürlük bitti mayınlarla Kimi doğdu Bağdat ortasında Kimi Babilon'da Kimi saçı afro Kimi de Hollywoodlu orada mutlu ama şans ters gitti Kimine doğdu Gözünü savaşa açtı yaşıtlarından Farkı yanlış zamanda yanlış yerde buldu kendini Ailesini ölümcül ideoloji Kurbanlarını bekler tüfekler oyuncak Mermiler misket mi dondurma hayalde bombalar gerçek mi Savaş çocukları suçlular gibi Her gün öldüler ışıklarını yitirdiler Ayaklarını kaybettiler Hürriyet protez olmaz bunu öğrendiler Gözyaşlarında fayda yok Düşen her damla yağmur olsa sen olur Kötülük boğulur ateş soğur Kan ağlamakta olanı göz görmez oldu bak Yüz çevirme yüzleşken dinle Acı dolu kaç nesil resim çekti malzeme olan insanoğlu soğudu toprak oldu kalmadı aşk Buluşma noktası toplu mezarlar yananlar Anne karnında katledilenler Çeken kimse lanet Şeytanın yüzüne yansımış silüeti kahpe iblis Kramp girdi kalplere barış gitti tatile meydansa sakaldı katile katillere Çocuk hep ağladı çocuklar hep ezildi Oyuncakları silah minik taş atan elleri Soğuk nefesleri boğuk baktı gözleri Neler gördü toyken Kaç yaptı dünya tokken Mutluluğu azaldı çokken Kaçamadı battı hep diken savaş Gülmenin hırsızı huzur bozan Alay bozan misali yankılar Hasreti körükleyen Derdine dert ekleyen tarihe Kazanan utanç tabloları Henüz sarılmamış kanlı savaş yaraları Yaralardan herkes aldı hisse Hayalleri yok oldu kabusa dönüştü Bunlara sebep olan bir bilse nafile Çocukların salıncağı alev alev Yandı kül oldu umutlarla birlikte Girdi toprak altına milyonlarca mayın Avını bekler acı körükler Yıkılan evler kara bulutlar iten umutlar ölü vücutlar Masum eller kara yerden estiler Durdu körpe kalpler atom bombasıyla sakat doğan beden edenler ödenemez bir beden. Çocuklar ölmesin savaşta Savaş denen şey biraz yavaşla Adil ol hedefi doğru seç Minik bedenleri yok etme Kaderi onlar çizmedi Yetti artık gözyaşı onlar gülmeli